บุ๊กทูสามสิบแปดในรถแท็กซี่ แท็กซี่เดช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ แท็กซี่を呼んでくださいไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ 駅までいくらですかไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ空港までいくらですかกรุณาตรงไปครับまっすぐ行ってください。กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับここで右にお願いします。กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ そこの角を左にお願いします。ผมรีบ急いでいます。ผมมีเวลา時間はあります。กรุณาขับช้าลงได้ไหมครับもっとゆっくり運転してください。กรุณาจอดรถที่นี่ครับ。ここで止めてください。 กรุณารอสักครู่นะครับちょっと待ってくださいเดี๋ยวผมกลับมาครับすぐに戻りますขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ領収書をお願いしますผมไม่มีเงินทอน小銭がありませんไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับ お釣りはいりません。ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับこの住所までお願いします。ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับ私のホテルまでお願いします。ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ浜辺までお願いします。